mumenyereye ko bamukurikirana umunsi nk'uyu nkano mango muti uno munsi tugaruka kuki mu gihe ku itariki ya 17 abarundi bari bazindukanye n'ingoga mu gutora ukwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro muri kino Kigano tuvuga duti imbere yuko turindira koko uko byagenze na cyane cyane bivuye ku mugwi usanzwe warujejwe gutegura ayo matora ari wo seni ni gute abarundi bubandanya bako bakora imirimo yabo atankomanzi ni ihe nyifato yobandanya ibaranga mu kibano hamwe n'abandi abadasangiye ivyumviro ni gute bobandanya bakora imirimo yabo uno mutumire wacu ari kure cyane murumva yuko bita ariko birakunda ariko ngira mu mwanya birashoboka nibutsa yuko mushobora kubandanya mudukurikirana kuri we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage mukadukurikirana mbere no kuri facebook live aho mbere tuza guha kubahana n'akanya kugira namwe mwakure kumbure mugire icyo namwe muterereye mwe bw’Abarundi musanzwe muri hanze y'igihugu uno munsi tuhagarara ku nyifato yokogwa inyuma ego ubu ndabumva neza cyane murakoze cyane uno munsi rero tukahagarara ku nyifato musanzwe mwanonosoye ibijyanye n'inyifato oh, oh, ni gute abarundi babandanya bakora imirimo yabo oh, na cyane cyane inyuma y'ano matora yo kwemeza cyangwa guhakana iminyaniro iri n'ubwirizwa nshingiro rishasha yego murakoze cyane ah, ndabashimira ubwa mbere kandi ko mwashimye kuntumira muri kino kiganiro ah, ah, nyuma nagomba ngiriye ko maze mbwira abantu bari batwumviza yuko hariho imvo imvo nyamukuru zituma abantu bifata uko cyangwa kuriya kenshi nyuma y'amatora ni ukuvuga amatora ayo ari yo yose arafise nyine abatunganijwe hanyuma hakaba hariho n'igituma abantu bifata ni uko biba bivuyemo bishobora kuba atari byo bari biteze muri icyo gihe mhm. bagira ubwoba bwinshi mhm. hanyuma uburyo buba bwakoreshejwe mu kwiyamamaza aba ari uburyo bwatwaye amafaranga menshi mhm. tutibagiye n'umwanya byatwaye rero ubwoba nabwo bwo gutakaza ubwizigirwa ni ukuvuga hari abibaza yuko batsinzwe bazoba batakaje ukwizigirwa batazoba bakicizigiwe na bajya na cyane cyane abahora babayoboka mhm. bafite ubwoba kandi bwo gutakaza abanyamigambwe ni ukuvuga bwo gutakaza abanywanyi babo mhm. ibyo rero nibaza ni ibyo bintu nyamukuru usanga kenshi haba abanyepolitike cyangwa amatora ariyo yose abantu bafise ubwoba bafise igihe bawuca ibizovamwo ni naho usanga akenshi rero hakunda kuba ah, injyana zitandukanye kubera ko umwe ibyo yari yiteze cyangwa ibyo bintu byose ndondaguye kimwe muri ibyo yabikoresheje cyangwa atanze ibyo yari yiteze aha rero ah, ni ukwibutsa abari baradukurikirana yuko na cyane cyane abanyepolitiki yuko icyo umwe wese akwiye kumenya ari uko abadasangiye ibyiyumviro atari abansi ah, mu bihugu bitandukanye turamaze kubibona iyo mudasangiye ibyiyumviro n'uyu n'uriya murashobora kubaka igihugu rero ubwo budasa bwabo naho ibyo bamwo batobihuriza ko canke atoba ari icuyu canke uriya yari yiteze nuko bamenya yuko igihugu ari umubyeyi w'abarundi wa twese ari ikintu tukwiye gukorera rero kumenya yuko hama haburana babiri hagatsindwa umwe nibaza rero yuko amatora afise umwanya wayo abanyepolitiki bamenya yuko inyuma y'amatora ubuzima bubandanya n'abenegihugu bamenya yuko Ah, mvuga abenegihugu n'abanyagihugu nk'uko benshi bakunda kubivuga ah, abene Burundi bamenya yuko inyuma y'amatora ubuzima burabandanya inyuma rero y'imanza zazo arizo zose nk'ubuzima busanzwe tugenda nk'abo bagira imanza zitandukanye imanza izo arizo zose ziheze ubuzima burabandanya rero amatora ahetse eh, nibaza yuko abantu buca bitegura kujya ku kazi bagakora bakamandanya imirimo Ah, mu kurinda yakumbure ko byavuyemo eh, ah, amatora bijya habona ariko nababwira yuko bobyitegurira umwe wese uko bizaba byagenze kugira yumve neza yuko hama haburana babiri hagatsinda umwe kandi yuko uko byaba bimeze kose bitotuma abarundi eh, baca basubiranamwo canke abarundi batintumbere yo gukora ubuzima bwabo bwa minsi kugira ngo bandanye babishaho imiryango icyo nicyo jewe novuga twarabibonye mu bihugu bitandukanye twarabibonye muri amerika twarabibonye ahandi amatora ahenze eh, ni ukuvuga ubuzima bushasha buba butanguye nicyo jewe novuga sinzi ko nishyuye ikibazo canke icyo bashatse kunshyikiriza murakoze cyane mugarutse ku nyifato ariko mwafashe umuce munini wa hano mu gihugu ni ukuvuga abanyagihugu bari hano mu gihugu abandi bo bari hanze y'igihugu haba mwebwe cyangwa abandi bo n'iyihe nyifato yo bagenga inyuma y'ano matora cyane cyane duhagaze hano nibaza yuko cyane cyane eh, abantu bari mu gihugu cy'u Burundi nibo kumbure novuga yuko ah, ibi bakwiye kubikorera ko cyane abandi nabo bari hanze y'igihugu nka ngaha muri Amerika ah, tugenda bari mu za Europe n'ahandi kandi canada nibaze yuko abo n'abantu bamaze eh, kujijuka bamaze kubona ingene politiki za bino bihugu zikorwa bamaze kubona ingene abanyepolitike bahiganwa hanyuma ibivuye mu matora bakabyemera canke iyo hariho utabyemeye canke afise akandi kangonongono baritura ubutungane kugira ngo ivyo bintu bibandanye ah, ni ukuvuga urubanza rwabo rubandanye mu by’ubuzima bw'abandi bw'abanyamigambwe bwabo canke bonyene ubwabo buriko burabandanya bisigura mhm. yuko abantu bari hanze bo barabizi yuko ah, no gutora ugenda gutora uri ku kazi ah, ukaba ufise umwanya muto no kuvuga politiki ngaha muri bino bihugu bayihaye ikibanza abo ah, bo nibaza ko bamye bakora bama bariko barafasha uwahora afasha ubananya afasha uwahora agira ah, icyo aterereye kugira ngo ubuzima bw'umurundi muto muto bubandanye bwisunura nibaza ko ariyo ngendo bazobandanya hama ikizovamwo bazocakire nk'uko abandi barundi bose eh, nibaza ko bazocakira hanyuma ababijejwe bafite ububasha cyangwa bafite akangonongono akaraba inzira abicishamo nk'uko Uh, amakungu n'abandi banyamahanga babikora navuze eh, nubwo muduhaye umuco kuri abo barundi muvuga yuko baba barateye imbere bari mu bihugu biteye imbere reka dufate aba barundi nabo bari muri ibi bihugu byo muri Afrika na cyane cyane murazi yuko hari abarundi batari bake basanzwe bari mu buhungiro bobo n'iyihe nyifato bogira hariho ikiremesha hariho nk'icyo twakwita itara inzira bashobora gufatira ko kumure inyuma y'ano matora bishobotse banagaruke mm-hmm. ikintu uvuga ubwa mbere ni uko uh, abantu benshi ntituramenya ntibaramenya ikizovamo amatora benshi barashobora kwibaza ikizoyavamo ariko mm-hmm. uh, no kurindira ko umurengera ngo ababijejwe babishyire ku mugaragaro hanyuma abantu bamenye ibyavuyemo amatora ibyo ari byo ikindi nacyo Ah, nuko no kwibutsa yuko abarundi aho bari hose ku isi turi mu mice turi mu migi itandukanye ntidushobora guhuza ibyiyumviro mhm. rero nibaza yuko umwe wese ubwa mbere azokwakira ibyavuye mu matora bivanye na bimwe adondagura icyatumye atora n'icyo ashaka gutora mhm. hanyuma rero uwagomba gutora iki cyangwa kiriya ntagishyike ko urumva umwe wese azogira inyifato harimo abantu bazonezerwa harimo abazobabara harimo abantu bazogira inyifatiye eh, ni ukuvuga bivanye mwese icyo yatoye hariho rero watoye ego hariho watoye oya hariho uwabaye ntaho mpagaze ni ukuvuga rero muri icyo gihe umwe wese azogira inyifato bivanye n'uko yatoye ariko muri rusange nubabwira yuko umwe wese icyo yatoye yaba watoye ego yaba uwatoye oya yaba ari ntaho mpagaze Uh, umwe wese nuko yokumva yuko ibivamo byose ibizovamwo byose atari byo byari bisanzwe bihuza abarundi ibibahuza ni uko twese turi abarundi twubandanya imirimo mu budasa bwacu uh, mu kintu cyose kiziva muri ayo matora nibaza yuko umwe wese yobandanya akazi mu gukunda igihugu ntavuga ati ko hatotse ibi ntari nipfuza ibi ngiye guhindura ingendo ngiye kugira ibi nibaza yuko twoguma turi abarundi tukabandanya dushira imbere iterambere igihugu cyacu ego umugwi seni e, nturatanga neza neza ibiharuro nyezina by'ibyavuye muri ano matora y'ibwirizwa nshingiro y'impinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro yo kwemera cyangwa kurihakana e, kumbure mu kurindira igihugu cy'u Burundi gisanzwe ari gito ubwo abarundi e, umutima ntushobora guhagarara inyifato ntishobora guhinduka mu kurindira bibaza bati bizogenda gute biriko bijya hehe muri rusange uh, ubwo ntawe uvuze ko bwamaho haba washaka n'abarundi tureke ku abo barundi uh, bato bato batoye reka tujye n'umwanya politiki bakomakomeye mhm. umwe wese afite ubwoba umwe wese agira ubwoba bw'ibivamwo hanyuma uh, kuba rero abantu bohagarika umutima ntibisanzwe no muri amerika twarabibonye abantu barara bataryamye barindiriye ibiva mu matora baraba ingene ibintu bigenda ariko kenshi muri afurika ni uko kenshi iyo ibintu amatora atagenze uko yashaka akunda kuvamwo ibintu by'indyane aricyo gituma nibaza ko abantu benshi bashobora kugira ubwoba bwinzovamo ariko jewe nk'uko nguma mvuga nk'umuntu avuga ku bijyanye n'imibano je novuga yuko ibyamatora abarundi bakwiye gutahura ko ari ibintu bisanzwe bakwiye gutahura yuko ari ibintu bisanzwe atari ibintu bituma ubuzima bw'umuntu cyangwa uriya buhagarara bisigura rero yuko iyo ni ingendo kumbura abarundi tuzotahura buke buke buke buke abanyafurika cyane cyane ariko ah, kumbure urugero abazungu bageze ko sibwo abanyafurika tugeze nibaza rero yuko bizoza buke buke bizoza buke buke abafise ubwoba barabugira ariko je babwira yuko abarundi twese dutahuye yuko ibyamatora atari vyo biduhuza canke atari vyo tuma tujyana nibaza yuko tuzoshika ku ntambwe ishimishije rero nohumuriza abantu babwira nti ntibagire ubwoba abatsinda ubwoba kuko ikiva mu matora ah, nikiba catowe n'abarundi hanyuma kandi ababitorera umuti ah, n'abarundi nyene nibaza rero yuko iyo ibintu bice mu matora kugira ngo habeho gutatura abantu babiri baba bahanganye bisigura rero yuko ibivuyemo twese twategerezwa kuraba ingene tubikorera ko kumbure abo vyega bitanejereje bakagira iyindi nyifato mugabo atari inyifato yotuma abarundi baja mu Eh, murakoze cyane urabye inyifato yagiye igenga haba abanyepolitike canke abarundi muri rusange mu minsi bahawe na cyane cyane bariko biyamamariza iryo bwizwa shingiro byarabonetse cyane yuko hatabaye ugutana canke ugutatana kw'abarundi canke gutana ko imyikomo mbega twavuga yuko ari kimwe mu byerekana yuko abarundi baba bariko baratera imbere mu bijanye na cyane cyane n'iby'intwaro ibereye canke ku ivyo je ndabishima cyane muri rusange mm. eh, ivyo ndabishima gose ndavye nuvuga ko turiko turatera intambwe abarundi turateye intambwe eh, mu by’imibano politike canke n'ibindi aha nobivuga ubwa mbere kuko uravye ingene eh, ibwirizwa shingiro irihinyanyurwa ingene iyo ryazaranye n'ingene byaje n'ingene abantu batanguye kubivuga kugira abantu bajya mu matora bose mm-hmm. bakayitaba abavuga ego bakajya mu kwiyamamaza abavuga oya bakavuga bakajya kwiyamamaza kandi abantu bakajya mu ibarabara bakavuga bati jemu hagaze habakemanga iyo ni inyifato nziza cyane ku banyepolitike Burundi na cyane cyane muri bino bihe abantu benshi babona yuko umengana ibihe bigoye rero nibaza yuko ni inyifato nziza cyane no kuri yanezerije abarundi batari bake nibaza rero yuko ni ikimenyetso cyerekana yuko washaka amatora ah, ibizoyavamwo nibaza yuko hazobaho kandi ah, kumbure eh, kubitahura no gutahura no kugira ngo abo abo vyega ko twarumvise yuko nk'ubu harimo abavuga yuko amatora atagenze neza ah, utunenge ntitubuze eh, ni ukuvuga rero na seni eh, baravuze yuko utunenge tunutu tutabuze nibaza rero yuko utwo tunenge twose umwe wese avuga yuko yabonye yabonye nibaza ko hari utuntu two gutorera umuti eh, bicaranye bagashobora kuvuga bati iki cyarabaye none tugikora gute muga ibyavuye amatora ni ibi none tugenze gute iyo nyifatiro niyo nibaza ko abarundi bogira kuko no ngaha muri mhm. amerika byarabaye abantu baravuga bati ibintu byagenze uko byagenze uko abantu barajya mu manza barabandanya nibaza rero yuko no mu burundi eh, ariyo nyifato tugiye kugira bisigura rero yuko iyo abarundi bo nyine ubwabo bashobora kuja kwitorera ababarongora cyane bakitorera ibwirizwa byo bagenga iyo ni intambwe mhm. ni intambwe ikomeye kuko oya na ego bose umwe wese yarahagarara cyane cyane ku nyifato yokogwa n'abarundi bene burundi inyuma yari no bwirizwa yitogwa yari no bwirizwa nshingiro eh, impinyanyuro yaryo ariryo rigiye kugenga uburundi mu minsi iri imbere umutumire akaba ari Samuel Ndayiragije yanonosoye ibijanye n'imibano ari muri leta z'ubumwe za Amerika kano kanya rero tukaba tukabahaye mwebwe barundi muri ko muradutega abiri mwumvise ko telefone yameze nk'igorana mukaza kuturondera ku murongo ibiri biri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu ariko nimwagomba kuturondera kuri facebook muturondere kuri mirongo ici mirongo irindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana irindwi na mirongo ibiri na rimwe sangwa ikaze rero namwe kugira dusangire ikiyago none mutumire turi kumwe eh, komera komera eh, mhm. eh, nawe ndagushimiye ndagushimiye ko mwihwezo wejeje kuduha mhm. nongera nshimira n'abarundi ku kigoro bakoze ko guterera amatora kugira agende neza nk'uko twanavuga ati twitare abarundi dutekane dufatane mu nda hama turindire ibyo umugwiseni uzodushikiriza Mhm. ego vianney tuhagaze kuri iyi nyifato sinzi ko ari nk'ikibazo wobaza umutumire ku bijyanye n'inyifato mu bantu muri make mm, samuel yagerageje kubisigura byose biratahuritse mhm, uti birumvikana eh, abarundi ntibata babyumvishe hama bagendeye kuri izo mpanuro samuel yatanze ndumva atangorane zizoba kabisa samuel yagerageje gusigura arajandetaye aravuga ati kugira bigende neza byoga n'ukuntu muri make nagomba ndamushimire gusa ku kigoro eh, n'umwanya yafashe kugira eh, aduhe umuco anadusigurire atubwiye n'uko ibintu ntabibona kandi eh, n'amajambo yakoresheje n'amajambo ahumuriza yotuma abarundi baguma bafatanye mu nda mhm. hama viane mwe mwagarutse cyane kumbure n'umutumire aza kukigaruka ko guhumuriza eh, ku banyepolitike mbe bobo bo bohu canke mu guhumuriza bohumuriza abanyagihugu uko ubu nkuko uyanonosoye bijanye n'imibano bivuze biboneka ko kuko abarundi bariko baratera imbere eh, abarundi mu bisanzwe bobo ukabona yuko basanzwe batuje eh, ahubwo abanyepolitike bobo ubona ari gute nabo bo kwihumuriza imbere y'uko bahumuriza abandi mm. Trump nawe arahaguruka aravuga ati urakoze kunkeza nzotegekera bose n'iri bwirizwa shingiro rero ntabwo hatsinze ntihatsinda n'ibyatsinda ntabwo hazahatsinze umugambi mhm. hazoba hatsinze abanyagihugu baritora rero mu gihe abanyagihugu buritora bishakirwa n'abanyaporotisiye bigishije ko ridatorwa bo kwemera aho abanyagihugu benshi bashize muri make Vianney yagarutse ko akabazo nagira ndakubaze ko muri mwarimu atubwiye yuko biboneka neza ko ibyiyumviro by'abarundi byateye imbere eh, ejo na hirya y'ejo ni bande bakwiye guhumurizwa hagati y'abarundi canke abanyepolitike na cyane cyane kubiba byavuye eh, kubizoba byavuye mu matora turindiriye kugira umugwi ubijejwe utangaze koko abatsinze n'abatatsinzwe Eh, urakoze cyane hanyuma njye nibaza yuko ah, aba akwiye guhumurizwa ah, ubwa mbere eh, ni uwo wese yatoye uwo wese yatoye hanyuma ni uwo wese kandi yagiye mu ihiganwa ah, no kwiyamamaza ni ukuvuga rero si uwiyamamaje noneho ntawe ariko ariyamamaza Ah, kuko eh, rwari urubanza rw'abarundi bose navuga yuko ntitwari ko dutora umukuru w'igihugu ntitwari ko dutora buramatari cyangwa musitanteri ntitwari ko dutora itegeko rizotugenga nk'abarundi bisigura rero yuko ah, mu budasa bwacyo imigambi itandukanye amashyirahamwe ah, atandukanye wese mu kibanza asanzwe arimo yaratoye uwo utatoye nawe ni umwe tuvuga yuko yabaye eh, sindabibazwa bisigura rero yuko muri rusange ikizovamo abahumurizwa ni uwo wese eh, icyo yifuza atari cyo cya yaronse ni ukuvuga haba uwatoye ego hamwe hotsinda oya uwatoye ego urumva arakeneye eh, ijambo ry'ihumure hama uwatoye uh, oya na atsinzwe hagatsinda ego urumva nawe arakeneye ijambo rihumuriza uh, na cyane cyane rero abantu baba bari imbere y'abandi aba bari imbere y'abandi nabo uh, barakeneye kugira inyifato nziza nk'iyo twabonye heruka eh, yaranze abanyepolitike bo muri kenya aho usanga nubwo haba hari ibintu batumvikana ko bashobora kuvuga batereka reka turabe ingene twebwe nk'abarongozi dutange ijambo ry'ihumure ku oh, dusanze turongoye hanyuma turabe inyifato bogira aha rero abarongozi abanyepolitiki bakuru bakuru eh, inyifato bogira haba abatora ego abatora oya urumva iyo nyifato irakomeye cyane mhm. inyifato bakora abo bantu baba bari hejuru ni inyifato eh, ikomeye cyane icyo gituma rero navuga yuko abo byega abo banyepolitiki bo hejuru ibizava mu matora uko byaba biri kose niko byari bizwi abademokarate bararyohewe baratamba ah, mu ijoro ryose ariko byagiye guhinduka abo masaha cumi hafi sangapi isaha ndwi z'ijoro aba ariko baraharura amajwi barabwira ibintu bigenda barabona ko ibintu birahindutse ni ukuvuga rero birashoboka yuko abari bizigiye ko oya yego ari izotsinda ejo bagasanga hatsinze oya abari bizigiye ko ego izotsindwa ugasanga nitsinze ni ukuvuga rero ah, ni ukwama witeguye ni uko witeguye ikivamo cyose ukavuga uti nzogira inyifato iyi n'iyi n'iyi mugabo mm-hmm. inyifato umwe wese yogira akaba ari inyifato idasubiza inyuma igihugu ituma abarundi babandanya iterambere ituma abarundi babandanya imirimo yabo ya minsi yose aha rero abahumurizwa ubwa mbere ni abanyepolitike eh, kuko muri badatahura neza ah, ah, inyifato yabo y'igihugu kugira mugire namwe icyo muterereye kuri kiga kino kiganiro cy'uno munsi n'umunsi tukaba tuhagaze ku nyifato yokogwa inyuma y'amatora abarundi baherukamwo yo kwemeza cyangwa guhakana iminyanyo nshyashya y'ibwirizwa rigiye kugenga uburundi turi kumwe na samuel ndayiragije ari muri arizona leta Zumwe za amerika reka dusimbire muri australia naho twakire kamatari na mahoro kamatari yego na mahoro ndashima yego ramutsa uwo turi kumwe umutumire uno munsi ni samuel ari muri leta Zumwe za amerika mm, ndamuramukije ndamuhaye amahoro n'ukuri nagira amahoro alo samuel mahoro neza kamatari na mahoro Samuel muri amerika byifashe guta muri amerika twebwe turashima mhm, ni amahoro marembe ego kamatara uno munsi twahagaze ku abarundi bogira na cyane cyane inyuma y'aya matora mu kurindira ikizo yavamwo gitangajwe n'umugwi usanzwe ujejwe amatora ari wo seni hano mu gihugu cyacu ari intererano cyangwa ikibazo ikaze n'iryawe kamatari muri osari Eh, murakoze cane kuko nama ndabigenza imisi yose jewe ahanini nshimikira ku ntererano canke impanuro eh, abarundi twogomba kuza turahana mhm. kubera ko eh, burya we wese mu bibazo bishika mu gihugu cyacu yo yokwibaza mbere binabaye ngombwa hakaba hobaho no kwiha mhm. biragoye muri rusange umwihwezo ewe eh, umutumire jewe bwa mbere novuga ati birahambaye womenga uwo mwihwezo nk'umwihwezo wo gukiriza hanini nko kw'ivyo bihugu bimaze gutera intambwe kuko ari arivyo bimaze gushika ngaho mhm. mugabo ku gihugu cy’iwacu birahambaye cyane kubera kuva eh, isekeza ryo guhindura ibwirizwa shingiro ritanguye mhm. eh, vyaragaragaye yuko hagiye haribonekezamo ikumirana ishimikiye kw'ibi na biriya mbere aho abantu bagiye barafatwa agasakisa kibazira yuko ngo bashobora kuzotora oya mhm. eh, n'uno munsi nyuma y'amatora canke n'igihe amatora duhagarare cyane cyane ku nyifato yokogwa kuko amatora amatora yarabaye ku wa cumi n'indwi ah. za kuno kwezi kwa rusama uno munsi inyifato mubona yogenga ah, abene burundi n'iyihe yoba iyihe ukudasangira ivyumviro ni gute kobera ah, koko intumbero kugira abarundi babandanye batsimbataza amahoro aho baherereye murakoze cyane nk'uko ntabwo ndabivuga umuntu adashimikiye ngaho byogora kuvuga imyifata abarundi bogira kubera aho nyine niho ya twifuza ko abarundi bogira itangurira mhm. kuko burya baca umugani mu kirundi bati iyi nzu y'umubanyi iri kirashya nawe ntuhava ngo uvunire agacumu ugiye uvuge ko iyawe itofatwa aricyo gituma umugenzi wawe niba adafise amahoro nawe utoheza ngo ujye hajya uvuge ko ari amahoro ahubwo nyabona ikintu cya mbere cyihutirwa mbere yo kwibaza inyifato abantu bogira ubanza kuba amahoro kuri bose abantu bagatekana abantu bose bakagira amahoro mu budasa bwabo hanyuma ibyo byo kwibaza ku nyifato nabyo rero bigaheza bikaza mu nyuma kuko byogorana uri kurabwira umuntu ngo tekada mu gihe hari uwundi muntu amurara ku mugona amurara akarara adasinzira akarara urubunda agafatwa akajya gupfungwa n'ibindi kamatari duhagaze kuri aya matora yatunganijwe n'umugwi ujejwe amatora hano mu gihugu abamaze gutera intambwe muri izo nzira za demokarasi no mu kubahana mu budasa bwacu ubwo urabona mu burundi haracyari ibintu nyamukuru byo gubanza guharanira imbere y'uko dutera intambwe tujya ngaho mhm. urabona amatora yukwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro ubu abarundi barindiriye eh, ibiharuro bitangwa n'umugwiseni reka duhagarare aho nyine kumbure icyo kicoba nk'ikindi umuntu tuzoyaga ko ariko tugarutse ubu murabona abarundi baratekanye bararindiriye ibiva muri ayo matora ni gute bubandanya baringira na cyane cyane ibyo bibatandukanya bivanye n'ukuntu bamwe n'abandi bitabye amatora bigaragara ko zitonesha bamwe zigashira hasi abandi aho niho rero ikibazo gikomereye ariho nca mvuga ati hari ibyo kubanza guharanirwa imbere y'uko muri rusange dutera tujya kuri bene iyo ntambwe urakoze cyane iyo ntambwe ntidushobora kuyitera tutabanje guhera aho nyene kuko aho nyene niho ikibazo kiri murakoze cyane ni icyumviro cyawe kumbure eh, duce duha ijambo Samuel agire icyo ashikirije na cyane cyane kuri ivyo mushikirije urakoze cyane ugira ibihe byiza aho muri yose ari kamatari murakoze namwe mugira ibihe byiza ngaho murakoze cyane reka tugaruke kwa Samuel Samuel mugerageje uh, kamatari ashyikiza amakenga yiwe ati imbere y'uko haba inyifata imbere y'uko barundi kwimvira kwifata ngo hariho bimwe bimwe byari bikwiye gukogwa weho umwihwezo wawe n'uyuhe urabye cyane cyane kuri ano makenga kamatari afise Eh, ego reka ndamushimire ubwa mbere kamatari ku byo ashikirije eh, ibyo avuze n'ibyo birumvikana ah, ah, ni uko abona ibintu ngire ko n'ibyo jambye yavuze bose bavuga ibintu byumvikana mu urumva yuko ibyiyumviro kenshi biba bitandukanye rero iyi ngorane abantu tugifise ni uko ntidutandukanya ibintu ntidutandukanya ibihe icyo gusa ah, nibaza ko abanyepolitiki bavuga bati hari abafunzwe bahogwa kubera batoye oya jene baza yuko cyangwa batoye ibi jene baza yuko ah, hamwe ivyo vyoba vyarabaye iyo ni ingendo ku by'ukuri ah, igayitse ah, novuga yuko abantu batukira inyuma mu byo kwidegenza icyo bita liberté d'expression rero umurundi wese ashobora gushyikiriza aho ahagaze atankomanzi nibaza ko n'umukuru w'igihugu yari yabivuze yari yavuze ati abatora oya abatora ego batore ego rero mu gihe hoba harabayeho nk'akarorero abantu baba barafunzwe canke eh, bavuga ati bahowe oya ah, je nibaza yuko oh, umukuru w'igihugu yabivuze neza ko ata muntu yohogwa ivyiyumviro vyiwe rero nibaza yuko ah, iyo ah, vyo ari ibindi bintu ko muri binyuranye n'ivyo twebwe tuzi canke amakuru umuntu ariko arakora kino kiganiro ubu rero reka tugaruke ku bijyanye n'ibiye by'amatora mhm. washaka ubu rero urugamba turimo ni urw'amatora none jya baza abarundi cyangwa abahiganwe abagiye mu mahiganwa esike bose baremera yuko igihugu gifise abashinga e, mbega baremera gushyiraho aho intahe ishize icyo ni cyo kibazo kihari ni ukuvuga imbere y'uko ujya mu mahiganwa e, ni ukuraba abayahagarikiye n'abazotangaza iva amatora nimba rero mu gusenyi Eh, washyizweho kugira ngo uzotangaze eh, ufate ingingo ya nyuma y'uvuye mu matora akaba ari umugwi wari wemewe na bose haba abashyigikiye ego cyangwa oya ni ukuvuga muri icyo gihe ni uko haba uwashyigikiye oya cyangwa yego azokwemera ibizova muri aya matora ni ukuvuga izoshyikirizwa n'uwo mugwi nicyo gituma uno munsi nta bantu bogira ubwoba ngo hazovamo iki hazovamo kijya reka turindire ababigejwe mu biseni ushyire ahabona ibizoba byavuye mu matora rero Eh, umugabo ashyiraho intahe ishize eh, afise akangonongono naho aragashikiriza n'ibisanzwe mugabo kenshi umuco abarundi urumva gushyiraho intahe ishize rero reka turindire tugire iyo nyifato yo kwemera yo kwemera gutsindwa yo kwemera yuko ibivuye eh, muri ibi ah, bishobora kwemera ah, bagarutse ku nyifato y'uko abantu ah, bashobora kuvuga ati muri afurika amatora yibwe yagize uko nibisanzwe nibisanzwe ko umuntu avuga ko yibwe no ngaha ayo muri Amerika hari abavuze ko amatora atagenze neza hari abavuze yuko amatora yoba yaribwe mu buryo bunoba mugabo ntibisigura yuko ah, abantu baca batana mu mitwe canke baca bamuhora icyo cyumviro rero nibaza yuko mu mpande zose haba abazovuga yuko ah, bavuga yuko ababo bahohotewe cyangwa bijya bavuga yuko hari abakumiriwe batashoboye ku ah, numvise nk'abashinga bateka ntabwo wasa gato rwasa avuga yuko um, uh, abantu biwe batashoboye gushika uh, kumbure kuraba uh, gufata ni ukuvuga abamandateri biwe batashoboye kuraba ibyavuye mu matora mu bice bimwe bimwe ibyo n'ibindi kumbura afise ibyemeza aca agenda akavugana n'abajejwe umugwi w'amatora sheni eh, nabo nyine baravuga ko hari utunenge duto duto twahabaye utwo rero nitwo baca bavugana nk'abantu b'abashinga ntahe nk'abantu baserukira abandi bagaheza bakaraba ingene bintu utwo tunenge two kusoga kumbure nko hanyuma rero je nibaza yuko navuze vyinshi ni ukuraba yuko twige gushyiraho intahe ishize twige kwemera ibivuye eh, mu matora kumbure ari ibintu bitagenda neza tukaba ubundi buryo bwo kubishikiriza mugabo iyo umuntu amaze kumwizigira urumva uba wamwizigiye rero se niko bamaze kuyemera nibarindira ibivamwo hanyuma bazokore ku byo ibabwiye mhm, turi ku musozo wa kino kiganiro na n'akahe kamo na cyane cyane ufatiye ku nyifato nziza mwotera haba abanyepolitike abitabye amatora eka abarundi muri rusange kugira turangize kino kiganiro amasegonda mirongo itanu urakoze icyo nabwira yo haba hatogwa ego hatogwa oya si umuhero w'isi ah, ibyo ni byo nabanza kubwira abantu bose bagiye mu mahiganwa ni ukuvuga hatogwa oya cyangwa ego si umuhero w'isi ni ukuvuga n'ibwirizwa shingiro ryotogwa uno munsi ah, naho dufate ko hatowe ego ntibisigura yuko imyaka yose bizogwa umuko ni ukuvuga ibintu birahinduka bivanye n'igihe abarundi bagezemo rero jya nibaza yuko ibyovamo byose abanyepolitiki bubikorera ko hanyuma ari uturenge twabonetse cyane dukwiye gukosorwa bakatuvugana kugira ngo hanyuma cyangwa ibyo bishobore gukosorwa mugabo cyane bavuga yuko bo kwitegura umwe wese kwemera kugira ngo ah, dushobore kubandanya intumbero nziza inzira y'iterambere kuko abanyepolitike nibo batuma igihugu gitera imbere cyangwa gisubira inyuma nuko genda bibona murakoze murakoze cyane reka tubwire ko tunabashimira kuri kano kanya hafi isaha twari kumwe muri kino kiganiro cyacu aricyo kiwanyu karadiridimba mwakoze Samuel Nairagije mwanonosoye ibijanye eh no n'imibano mwakoze kwitaba buno butumire bwacu mwakoze namwe kuntumira